dis die 28ste Junie 2010 en my naam is Natasha, hierdie is die 22ste opname van Gogabyt. Ja, ek, um, ek is blij om te hoor, Atti is terug met een paar potgooi wat hy gemaakt het. Um, ehm, Atti was een van die heel, of nie, as het nie die oorspronkelike potgooier is nie, ek dink hy het nodig genoem dat hy die, die naam potgooi ook uh, eh, basis uitgedink het, of eers keer ges, gesê het. So, ehm, ek bly om te sien, hy praat weer spiekie met ons. Ek, uh, ek sien die ander ons so bykie stil, en toe ons nou uiteindelijk by gekom het, was daar, nie, dis nie rare gemou nie, dis, dis maar net een wonder, van wat sit jy en wat sê jy op een aand in een pot gooi? Waar praat jy? Die, ek denk veel, filmassijn van Australië het genoem, dat dit is baie makkelijk om jou potgooi op te neem en jou links op te sit en jou goedies op die internet te doen en 1, 2, 3, dan is het klaar, dan is jy op en gelaai. Maar die actual contents wat binnen in jou potgooi en gaan, kan per tykeer bykie trikkie raak. En ek het gevoel, soek as paar weke terug, dat ek nie rarig enigsins 'n bydrae gee as ek praat op my pot gooi nie. En dit ek vir myself nou net besef vir die somma, ek doen dit nie vir ek, dit klink seker 'n bietjie lelik, maar ek doen dit nie vir die mense wat na my luister nie. Die oorspronklike idee hoekom ek begin het was om myself Afrikaans te kan behou. Ek is met 'n Engelsman getroud en ek kry nie aldag die kans om 'n Afrikaanse woordjie in te kry nie. So hierdie is die ideale geleentheid vir my om dan te praat. En ek, ek geniet dit. Wat hy keer is dit nou nog bykie akkerig en ek is nie so slim soos die ander mense is nie. Geen idee wat ek veronderstel is om te doen as iets verkeerd gaan nie. Behalve om vir Johan van die Hoedereiland te bel. Maar ek is, ek is alright. Ek dink ek is gemakkelijk as ek een pot gooi maak en maak ek een. En hy het een goeie ding gesê, hy het gesê dit het dit is moeilik om as een persoon al die werk te moet doen. So dis, hy het voorgestel dat iemand bijvoorbeeld een story skryf en dan kan jy ach, dan, dan sal hy dit vir jou lees of, of so iets, dat daar meer mens bijdraag geet door die, ek, die inhoud van die pot gooi. En dit is nogal nie een slechte idee nie. So paar weke terug, wel, paar maanden terug, het ek een van die, een van die girls by die werk Christine wat vir Alexander Engelsman Alexander wat van Modderland ook uh, of Johan ook ken. Hy een van die meisjes wat hy ken werk saam met my en uh, ook so toe net toevallig laas jaar met die kerspartijtje uitgevind um, dat ons werk op diezelfde gebouw en ons ken amper diezelfde mense, net toevallig dier potgooi en Afrikaanse uh, blokskrywer is. En nou, as ek so kyk, die Afrikaanse blokskrywers is agtas baie. Jy kan op internet gaan, jy kan op WordPress gaan, jy kan op blok gaan. Ehm um, daar's Safa experts wat jy experts wat jy kan gaan kyk en daar's altyd nuwe goeders wat daar inkom. As jy na nou 'n potgooi wil luister, 'n goeie een om daar te gaan is eh uh, Klapies. Ek kan nou nie eers die plakke goeders se dinge onthou nie. Kom ons kyk kijk haar gewoon op je portfolio. En ek voel, daar da is baie goed, dit sal my nou natuurlijk baie lekker wees, as daar nou ander mense ook bietjie saam met ons wil kom gesels, en ons bietjie breek gee. Um, ek vind, as ek luister na ander ouwens sy pot gooi, dan, dan uh, inspireer het my so daarom bietjie om my eie pot gooi mekaar te hou. Andersens uh, eh, is ek maar bietjie leid. Maar dis nie omdat ek nie wil praat nie, dis net omdat ek net voel ek ken nie genoeg. Ehm uh, die webwerf wat ek wou van genoem het as jy na al julle potgooi op sentrale punt wil kry, gaan na potgooi.org toe. potgooi.org en ehm um, daar kan jy nou soos 'n feed kry van al die nuutste potgooi. Ek dink die site word deur filmasyn waarvan die strade afgehardloop en 'n paar handy want jy kan kan van die site af kan jy jou MP3 luister of jy kan hom download of, en my sê vir jou wanneer laas is die dae wat hy ingevul is en dit is die amateur potgooier sowel as die kommersiële potgooier wat op die site se links op die RSS feed is alles daarso op een een website. Ek dink dis nogal handy. En uh, anyway, so ek het gesien Johan het ook 'n 'n eh, 'n poll op sy op sy webblaai gesit om bouts te kry om te sien dat dit die moeite werd is. Ek is bly as een luister. En ons sit nou maar net die die vier potgooiers of vyf potgooiers is wat daar buite is wat nou vir ons luister. Ons sit ook nog maar korrek. Ehm um, ek doen dit en ek moet dit in my kop kry dat ek doen dit vir my. Ek doen dit en meeste van die tyd gaan ek maar oor myself praat. So ek gaan net maar by my storie hou en ehm um, soos ek sê, van myself af praat eh Christine wat saam met my werk of by dieselfde werk werk sê ons werk nie reg saam nie. Maar sy sy skryf so nou dan vryske stukke vir die burger sover ek kan aflei. En sy het so 'n paar maande terug het sy vir my 'n e-mail gestuur om 'n vraag vra te beantwoord vir 'n artikel wat sy geskryf het. Ek het hom toe vra gevra of ek van haar vrae kan gebruik En ek dink dis wat ek nou maar die laaste die volgende paar potgooi dalk gaan doen. Hang af vir vinnig ek deur hierdie geselsie van my kom. Ehm um, ek gaan die vrae gebruik en ek gaan net die vrae antwoord. As daar enigiets is wat julle meer wil weet of as julle iets anders wil weet, gaan gerus daar op die internet in, gaan op die webblaai in los 'n komment. Jy hoef nie jou naam te los nie, jy kan net die vraag neersit en sien nou nie 'n simpel vraag van as jy dit moet antwoord. Uh, maar nou nie lelike dom dinge vra nie. Jy weet wat ek bedoel. In 'n geval, hier laat ons wegtrek. Een van die eerste vrae is ehm uh, wat is die interessantste braai? Dis nou die vraag is gebaseer op uit of, of mense wat uit Suid-Afrika uit geëmigreer het en en nou in Engeland bly. So die die eerste vraag kom ons trek los is ehm um, wat is die interessantste braai waar ek al ooit was? en wat wat jy gebraai en ehm um, hoe moet jy iets improviseer nou uh, hier in Engeland het hulle sulke weggooi braaitjies soos dit lyk soos een van daai skottels wat jy maak ehm um, wat dit yskastert dan gemaak het en die dingetjie is net so 'n foil bakkie met bietjie charcoal en so grill dingetjie bo-op En uh, eh, toe ek nou net hier aangekom het, ek nog gedink dit is nou baie oulik. Dit het ek vir my nou een of twee gekoop en ek het vir my borsies gaan koop en uh baie vinnig agtergekom die dinge sommer stupid. En die een aand het ek net vier borsies, twee elk vir, vir my en my man probeer braai en dit het my in absoluut ewige uitgevat. Ek het daaraan so gat vol geraak het. Ek het na die uh, Tesco toe gery en ek het vir my skottelbraaitjie gaan koop en 'n pakkie charcoal het ek dat hulle net die regte gevoel kan kry van braai. So hy weet ek nou hy moet nie daai klomp strooi bakkies in die huis aandra nie want ek gaan dit so ver as ek heel gat afdrink dat hy die hele aand chakol eet. Ek uh, ons bly in 'n eensvakant woonstel. Ons het nie regtig tuin nie, so ek kry nie regtig die geleentheid om te braai soos ek wil nie. En uh, dis nou maar een van die dinge van die tweede vraag dan is wat is jou opinie oor die Britse braaikultuur die gebrek aan of vordering met braai kultuur. Nou ehm um, ek was nou by 'n paar Engelse braais gewees of barbecue soos hulle dit noem. Vir my die verskil tussen 'n barbecue en 'n braai, 'n barbecue is sausages en burgers en 'n braai het jy vleis, jy het steak en jy het chops en jy het boerewors en jy is daar's gewoonlik meer vleis as wysheid. En ehm um, ek met 'n barbecue is daar 'n bietjie meer slaai en ek dink brood en al sulke ander dinge ook. Maar my man weet nou al baie mooi dat as ek wil barbecue dan moet hy nou vir my loop steek koop want ek gaan nie ek gaan nie hierdie stupid worsies braai wat jy by ag dit lyk soos daai worsies wat jy kry by vliegtye as jy nie as jy 'n uh, eh, lang vlug te vlieg vlieg nie kry ontbyt by vliegtye. Dit lyk nog sulke en dit brokkie vir my te lekker nie. Ek ek is ek is glad nie 'n uh, eh, 'n liefhebber van van hierdie sausages wat hulle hierso in Engeland verkoop nie. Ek kan glad nie die punt daarvan sien nie. Ek sal ehm um, as my man wil sausage en mash hê dan het ek al dit 'n ander plan en dan maak ek my vir my ietsie anders want hy kan maar sy worsies eet. Dit is my nou nie so lekker nie. Maar eh, 'n uh, braai vir my is ook eh, eh, 'n uh, uh, hele kultuur van kuier. Daai van waar jy jy weet, as jy by 'n braai opdag iewers in die aand gaan daar miskien 'n fight losbreek of uh, jy gaan begin dans en en dis 'n gekuier en 'n kuier tot aan die vroegoggendure in. En gewoonlik die onderwerpe word gekover word is ehm uh, ag krante kan nie eens dit in 'n hele jaar in hulle berigte inbring nie. Ons bespreek dit sommer alles in een aand. Van die oliekrisis regteer tot by gelowe en wat jy nie moet glo nie. En ehm um, dis dis dis een ding wat ek wat ek regtig vir mis van die hele van, van die braai kultuur waarmee ek groot geword het. Ons het baie keer het ons my pa het lank lank pad gery met uit vragmotors en dan daai op Vrydag aand aangekom het baie keer van die eh, van die vragmotorbestuurders wat nou bietjie ver van die huis af is en hulle altyd daar by ons in die bad kom spring en en 'n uh, eh, bietjie skoon geskrob en 'n lekker bedjie gehad en dit is natuurlik net nat die die braai ook uitgehaal. En my pa se groot oliedrom wat my oom vir hom 'n mooi braai gemaak het. En eh uh, die ding is is goed ingelyf die hele naweek. Het Vrydag begin braai en dit Sondagmiddag amper op begin op opgehou braai. So uh, En jy het gekuier, jy ja, sê jy het gedans, jy het gekuier, jy het gepraat, jy het... Daar was nooit 'n probleem van jy te veel gedrink nie, want party mense het, maar in al die tyd het ek ek kan nie onthou dat ons regtig 'n probleem gehad het met 'n kuier by 'n braai nie. Ek dink as ons met jou maar meeste van die tyd het jy vriende oor. En uh, as jy nou die vriende te kwaad raak, kan ons nou maar 'n karre en huis toe gaan. Die volgende vraag dan is uh vir die van julle wat partners uitlanders is, moes hulle mettertyd leer om te braai of uh, doen eers doen jy dit eers self. Nou uh, my gesoem om 'n braai as 'n kind het baie handig ingekom toe ek met 'n Brit getroud is, kan ek vir julle vertel. Ek is die top braaier van ons hele gesin hierso in Engeland. Ehm um, ek het hulle as 'n braai gehou word dan dan uh, word ek in charge gesit van die vuur vlammen vleis. En dis dalk net maar die familie waarmee ek getroud is. Hulle het in Londen grootgeword, hulle het van Ierse afkoms gewees en dit is net nie iets wat hulle regtig gedoen het nie. En ek nou in elke land kom, dan wil ek mos nou enige tyd braai. Maak nie saak wat te weer dit is nie, solank ek 'n stukkie gras en 'n braai het, dan se ek oral om te gaan. Maar uh, ek het hulle nou al mooi geleer, ons braai ons barbecue nie, en uh, ek het nou al die my ma se aartappelslaai ook mooi oorvertaal in Engels. En dit sluit in neem die was dit die Cross and Blackwell mayonnaise op 'n Suid-Afrikaanse winkel gaan loop koop. Ek gaan nie die Engelse sour cream en wat se weet nie wat se mayonnaise wat soos ek weet nie hoender mos proe. In 'n geval o ja, ook as jy eh, tomatiesous gaan koop dan moet jy all gold gaan kry. Ander goeders gaan nie vir my werk nie. So nou, volgende vraag is hoekom het jy in Engeland hoekom het jy Engeland toe gekom en waarom is jy steeds hier? Nou ehm um, ek het in 2002 hier aangeland met 'n working holiday visa. Ek het uh, besluit ek gaan bietjie toer en dit Cupid nou al 'n bietjie ander idees gehad en hy het sy pyltjie raak geskiet en dis ek nou hier met die Brit getroud. Nou Engelsman. Hy verstaan uh, nie regtig Afrikaans nie. Hy het nog nie regtig nie regtig moeite gedoen of rede gehad om te leer nie. Hy was nog nooit in Suid-Afrika gewees nie. Ehm um, paar redes. Ehm um, Ja, nou bly ons nou maar hier want dis waar hy bly. Dit is nie te moeilik nie. Gelukkig as ek kwaad is dan verstaan hy bly goed wat ek bedoel. So daar's dit soos die liefde het mos nie language of love. I think die language van kwaadheid het net so selfde mutual understanding. Ek hom uh, eh, as jy lief is vir mekaar, dan weet jy jy is lief vir mekaar en as jy kwaad is vir mekaar, dan weet jy jy is kwaad vir mekaar. Jy hoef nie te praat nie. So, wat is jou planne vir die volgende 15 of 20 jaar? Ehm um, dink jy hoe genaamd daaraan om terug te gaan Suid-Afrika toe? Is dit 'n konstante stryd in jou gemoed of kyk jy maar wat gebeur? Nou uh Ek het voorheen die potgooi ook genoem nooit so baie lank tyd. Maar dit is nie een van my planne in die nabye toekoms om terug te gaan Suid-Afrika toe nie. En een van die mees opvallende dinge wat ek al genoem het, is die sekuriteit wat ek hier het. Die my lewenstyl hierso is is anderste as en ek dink nie ek kan terug gaan Suid-Afrika toe en en daar aanpas nie. Ek sê nooit is lank 20 jaar ver. Ehm um, miskien bly ek hier, miskien bly ek iewers anders, wie weet, he? die wenkie waar jy woes, en dan kan jy maar net land as jy geland word. Afrikaanse stories, um, het jy al jou, soos moes jou partner Afrikaans leer praat, het jou mens op die trein of die tube oorskinner, nou, dat ek nou net die aangeland gekom het, was het altyd snaaks die oudkies wat so vast van die vliegtuig afgekom het, jy kan so met die met 'n myl af gespot het. Hulle het gewoonlik sulke short bruin beentjies en 'n eh, en 'n uh, eh, armpies gehad en ja, hulle het altyd uh hulle het altyd gedink hulle is die enigste Suid-Afrikaners in die in die omgewing. Nou met Tessa se storie met die working holiday visa wat weggeval het hierso in Engeland en Suid-Afrika of dis nie twee lande. Is daai 'n bietjie van 'n beter storie as jy dit nou op die trein raak eh, loop. Ek het vanmiddag ons is besig om my skoonseisie se se hond op te pas. Uh, hulle is op vakansie vir die week en ek het gesê moenie die hond in die kennel sit nie, ek sien die hond in die oggende en in die middag gaan stap. En um, soos ek dit nou kry, het die stap ek die hond toe nou daarso om met die op die veld om en by die park om en uh, nou moet jy jou sakke bedra, want as die hond besluit hy wil sy nummer 2 doen, dan moet jy dit nou optel, jy kan nie in die park los nie. En um, so loop ek toe ook die verkant om, en daar aan die verkant van die park speel daar klomp ouens um, bietjie touchrugby. En toe ek nou so om die bietjie nader ges, gestap kom, toe hoor ek daarom net daar's nou as hele paar Suid-Afrikaners tussen hulle. En soos die lewe mos nou is, te besluit die hond hy gaan nou sy besigheid net daar langs die veld toe waar hulle speel. So toe uh, loop ek in my shorts met baie wit pinkies by hierdie groot Suid-Afrikaanse ouetjies en ek met hond strand optel. En uh ek eh, hulle het so 'n paar comments gesê oor oor die hond en uh ek het hom net aangestap, ek het niks vir hulle laat weet ek kan hulle verstaan nie. En toe ons nou terugkom van ons stapjie uit die park uit toe, moes ek nou weer verby hulle kom en wragtig toe ek net nou so op die veld gestap kom, besluit die hond nie, hy gaan nou sommer nou weer kans vat weer vir my nommer 2 daar op die veld plant. Hy dog die gras is nog groen genoeg nie en ek bly die hele tyd die die uh, eh, kunstmis optel. Maar toe, toe sak sy boutjies nou weer en toe moes ek nou weer optel. Ek weer reg langs die rak pjouens. En daar was 'n paar comments gesê en ek dink nee, ek gaan hom nou net verbyloop want hulle en is groot oudjies en is baie en ek's net een. Maar dit was nou snaaks geweest, so dis nou maar een van die goeie waar mense ek dink nou meer amper sal ek sê daarmee wegkom om Afrikaans te skinder. As hulle nie dink jy verstaan nie oulikste ding wat my man gedoen het. Ehm um, hy kan nie Afrikaans praat nie soos ek gesê het voorheen, maar hy het met my verjaarsdag so pa toe ons net ontmoet het, het hy op die internet gegaan en hy het van 'n Soundlink file gekry sodat hy kan gelukkige verjaarsdag sê vir op my verjaarsdag. En dit het baie cute uitgekom en ek ek was ek was dit was eintlik 'n baie mooi persent gewees van hom af om die moeite te doen om dit uit te vind en en dit probeer regkry. Hy het dit geoefen en geoefen en hy het my ma gebel en hy het my ma gevra hoe moet hy dit uitspreek en en hy sê hy sou sensitief ook hierdie ou so. Dit was die oudste ding wat hy nou nog gedoen het. Ehm uh, wat tydskrifte bring jy altyd saam of mis jy as jy Suid-Afrika toe gaan of hier is? Nou uh, met vandag se internet is daar nie te veel wat jy kan mis nie. Jy kan die beeld en huisgenoot en al die ander goeders kan jy op internet kry. So dit maak dit daarom so 'n bietjie makliker. Ehm um, as ek sit af op kaart toe gaan dan by maak op oor die huisgenoot. Nou hier dit is nou die, die wat se so die onderkant van van eh uh, van strand praat, maar dis entertaining. <laughs> ek geniet dit as ek moet gaan en probeer ek al vir die ou tydskrifte en onder die kas uitgrou en en dan lees ek dit en en uh, verslind dit amper so bietjie. Dit is nog net hoe dinge waarmee jy groot geword het. Dit in die rooi rose dink ek. Ek het so lank lank enige van daai tydskrifte gelees of gesien dat ek nou nie weet kan sê wat se tipe kwaliteit eers daar geskryf word nie. En as 'n kind, ag, 'n kind het ons huisgenoot het ek geleer lees met Bolly en sy maatjies. En so dis nou maar deel van van wat dit was toe ek groot geword het. Volgende vraag is bly op hoogte met Suid-Afrikaanse musiek boeke en so voort. Nou ek luister baie Afrikaanse musiek en ek is ek is redelik goed bewus van die nuwe en ou talente wat in Suid-Afrika nog aan die gang is. En ehm, ek luister na soos ek sê 'n paar Afrikaanse radiostasies en ek wys ook na Uitsaaines wat uh nog 'n lekker lekker goedjies het daarso as jy 'n eh, bietjie daar wil gaan luister gaan soek op Uitsaaines daar soos 'n internet radiostasie wat heelwat Afrikaanse redelik goeie oud en nuwe Afrikaanse musiek speel. Andersins uh, boeke is 'n bietjie meer stadig, maar so nou en dan dan as ek Suid-Afrika toe gaan dan snuffel ek daar in die seën rond of as ek hierso ietsie raak lees dan uh, eh, stel ek dit gewoonlik op kalahari.net. So um, ag ek um, ehm, is maar wat jy lees, jy lees en daaroor van word to mouth maar Ons awesome. ons trek nou 22 ek sal nog twee vrae antwoord ons so, die uh, die praatjie hervat later aan. Eh uh, volgende vraag, wat doen jy gereeld hier vir hobbies en so wat jy nie in Suid-Afrika sou kon doen nie? Ehm um, ons het as kind in 'n karavaan gaan kamp, maar hier in Engeland is ek nogal redelik lief om in 'n tent te gaan kamp. Wat ek nie regtig in Suid-Afrika gedoen het nie. Ek weet mense doen en daar is kampeerplekke in Suid-Afrika, maar dis nie iets wat ek ehm uh, aktief sou gaan gaan doen het as ek dink ek nog in Suid-Afrika gebly het nie. Ek het dan ook 'n kiteboard met 'n groot power kite en uh dinge wat ek in nie in Suid-Afrika sou gedoen het, ek sou wragtig nie maar eers potgooi sou begin het nie. So ek praat nou hier in Afrikaans om my eie gekleds op standaard te hou. Is daar iets wat jy hier kan doen nie wat jy mis? goeie vraag. Ek kan ek mis die spasie in die plaaslewe en veral nie regtig iets wat ek graag sou mis wat ek sal voor terug hê. Ek dink meeste van die goeders wat ek mis wat wat ek hier neergeskryf het is is basies my kinderlewe. Daai vryheid van van Halie perd daar in die veld en blootsry en en uh, vrugte eet in die boord en in die dam swem met die bokse in die wal afslaai. Dis dis my speelgoed of wat ek mis. Ek dink die wat ek nou doen gaan gepaard met groot menslewe en verantwoordelikheid en en ook minder spasie om dit in te doen. My man sê partykeer ek's bietjie wild. Maar uh, ek dink dit is baie minder wild as wat ek was elkeen kom op 'n stadium waar 'n bietjie groot word. Ek het probeer so lank as moontlik kind bly, maar hierdie groot mens verantwoordelikhede gee jou 'n ander perspektief van aan aan 'n na raak jy groot, jy word in die oggend wakker en besef jy, "Oel, jy is nou nie meer kind nie." Ek wil nog steeds 'n kinders wees. Ek sal uh, eh, openlik eendag as 'n kinders en dan sal ek uh, my uh, my ou geaardheid hervat. <laughs> Sommige sien hoe, hoe dinge uitwerk, né? Nee. Het jy iets hier gedoen wat hulle as eg Suid-Afrikaans sal beskou? Ehm, uh, wel, ek het ek sal graag vir my ek het nog nooit mampoer gestook nie en ek hou daarom vir nou en dan 'n braai. En ehm uh, ek wil graag vir my 'n potjie koop, 'n 'n swart potjie. Ek het vir my Kersfees het my ma vir my 'n eh, potjie potjie kos resepte boek gekoop in Suid-Afrika. So eh, sodra ek 'n stukkie wil hy skry met 'n met 'n stukkie tuin, dan gaan ek vir my 'n potjie koop en ek gaan daai boek stukkend kook. Ek het nog nooit 'n potjie gemaak nie, maar ek gaan probeer. Ons het so halfpad hierdie vraag gegaan. Ons staan hier so so 25 minute dink ek sal hierdie vraag en antwoord sessie hervat in 'n eh, hopelik die nabye toekoms. As julle wil komment lewer, asseblief gaan doen so daar op uh, eh, www.goggabyt.wordpress.com. Ehm daar's ook 'n nuwe Afrikaanse pot gooi op Facebook groep, so julle kan daar gaan kyk. Filmasyn van uh, Australië is hard besig om ons te bemark sien ek wil al amper geld gee. Soos hulle vir my wil geld stuur, hier is my kaartjie. Nee, ek speel sommer. Ehm um, nee, spreek, gaan ons komment as hulle wil. Soos ek sê, daar's 'n uh, Facebook groep Afrikaanse potgoeiers wat julle ook 'n uh, eh, seker komment komment kan los so op Facebook is. En andersins kan julle my direk e-mail as jy nie reg komment kan los nie op uh, eh, gogataxi@googlemail.com. G O G G A T-A-S-S-I-E.googlemail.com. En uh, as ek nie van julle hoor nie, hoop ek julle luister lekker. Tot later! Bye!